Psalm 15, tituli inscriptio ipsi David. Conserva me, Domine, quoniam speravi in te. Dixi Domino, Deus meus est tu, quoniam bonorum meorum non eges. Sanctis qui sunt in terra eus, merificavi domnes voluntates meas in eis multiplicate sunt infirmitatis eorum, postea accelavarunt, non congregabo conventicula eorum de sanguinibus, nec memo ero nominum eorum per labia mea. Dominus pas ereditatis mei, e calicis mei, tu es qui restitues hereditatem meam mihi funes ceciderunt mihi in preclaris, et enum hereditas mei precara est mihi. Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intellectum, in super et usque ad noctem increpuerunt mei renes mei. Providebam Dominum in conspectu meo semper, coniam ad exteris est mihi, ne commovea. Prota hoc pleitatum est cor meum, et exultavi lingua mea, in super et caro mea requiescet in spe. Coniam non terelinques anima meam in inferno, nec nabis sanctum tuum videre corruptionem. Utas mii fecisti vias vite, adem plebis mei, laetitia cum fultu tuo, delectationis in dextra tua, usque in finam.